Anik Trundai gure gomita goizuntan egunon. Egunon. Beraz, erran bezala, kontseilu horoko gean, eta familiaz arduratzen zira gai uh, komplikatua, eh, aipatuko dugu zurekin, uh, apirila astapenean, uh, jakin baitugu, beraz, laborari bat, aguta sarrikotako amikustak laborari bat, agastatua eta ere preso sartua zela, haren kontra, uh, pausatuak izan diren plentengatik, uh, eta eta seksualki haur batzuen erasotzeaz akusatua da, berak egitateak ukatzen ditu, eh, baina inkesta bidean da, eh? ez da guri eh, judiatzea inkestak zer eganen duen, atik uh, nahi ginuk nola martxan den, eh? pixka bat hauren uh, errezibitzeko sistema, zeren haur plazatuak ziren, justiziak bideratzen dituen uh, familietarat badoazte, zu departamentuko kide gisa, edo kontseiluruko arduradun gisa, zertan ari zira zu gehiago, zuek ere hartzen dituzue plazamenduak, menan ez elkarte hori bezala, setasunak emaiten aldi dituzu edo argitu zer gertatu den? Bai, entxeatuko nizasteko. Zenta, ahro zoen duzu, eh, behar tira hori biziki untsa esplikatu, eta eh, afera hori biztanda behar da e, argitu kusteko ze den. Ordion, bai, elkarte hori ez da bate kontseilu horoko raikin lan egiten ahunt gauzat eh, gauza desberdinak dira. Erra nahi du, eh, elkarte hori nazional mailan eh, da, ezagutia, eta gero batitu nola erran anexa batzu edo beste elkarte batzu uh, departamentutan uh, uste dut bere jerarxia bordelen dela. Eta elkarte horiek erresi ditu uh, aurrak presuski justiz iniziatik plazatiak. Guk ez ditugu olako eh, gazteak uh, errezibetzen eh, ez sistematuki uh, plazatiak. Erra nahi du, lehenik elkarte hortan familiak hartzen titu bainan laguntzaile gisa bolondrez dira. Eta erran nahi du e, ez diela bate profesionaliak, nik nahi hori Guk eh, kontseilu horokoran, gure fami dakoi horiek dira denak eh, badute formakuntza, badute eh, un uh, badute uh, profesionalak dira, pagatiak dira, eta uh, presuski biziki urbiletik segitzen ditugu eta kontrola horiek batira anitz, eta, me, bon, konfientzia lan hori egiten dugu, eta Er- gertatzena. Erraiten duzuelarik zaintzen dituzuela, bazoazte familia horren ikusterat. Bai, erregularki, erran nahi du ere les inspektriz eh, de la ze, euh, erregularki joiten dira heekin, manan loturak batira, erran nahi du, ez, dira bakarrik kontrolak egiten, en elgarrekin lagin egiten dute. Eran nahi du, aur bat plazatia delaik familia, gure familietan, euh, lan, el, lan egiten dugu elgarrekin uh, eh, erran nahi du be, bali joan hauzete eh, girat eta hola algarrekin joiten dira, eh, prestatzen ditugu gauzak eta ahemanak biziki urbil dira eta profesionalak dira. Eta adibidez uh, egun batez bali matira keska atzu edo arrengur batzu familia batekin hola eh, agreman bat, badela, ebe bat itugu gomisione bat, eta nik niz presidenta komisiona hortaz, eta uh, gertatzen da diadanik, ele txarka edo zobera zailak bali batira, edo ez bali bante untsa errespetatzen aurrak edo olako gauza agremanta hori, kentzen aldugu eta erten aldautzut, e, eh, komisione hori nik eh, antolatzen dut eta presidentaniz eh, komisione hortaz, kasik iru dedo lau aldiz urtian antolatzen dira komisione horik eta hor kusten ditu e, bizpairu. Exemplu, kasak e, kusteko zepasatzen den eta ahrapatzen balimadu sobera gravea dela, edo erten dako arbertizman bat emaiten dako, edo sobera grabeak balimatira adibidez sobera zailak bari batira jendekin, aurrekin, ebe, agremanta hori, kentzen dugu. Hmm. departamentua instituzione bat da, biztan dena, zuek egiten zuen lana zaindua eta segitua dela, ontsak kuadratua, kasu hortan, eh, elkarte bat zen arduradun. Zer gaitik justiziak, eh, eta uste dut Parise aldetik ere aldu zirela, edo Parise inguruetarik haurrak, zer gaitik janik unaratekari, eta zer gaitik justiziak olako elkarte eri egiten du. Hori da problema. Nik hasteko pentsatzen dut urtaz behar dela zerbait uh, okupatu zen bon, batira anitz gazte, eh, ola, uh, lekia beti sekatzen nahi dira, eta hemen ere, eh, eskolegira dutira ba, frantzia guzian uh, plazatzen dituzte olako aurrak, banan ono nahi nuke eh, familia horiek eh, elkarte hortan hasteko ez dira pagatiak eh, bakarrik fresak dute esan dut hartzen eta ez dira pagatiak ez dira profesionalak guk gure uh, kontseilu familia horiek profesionalak dira ono aldiz eta nik pentsatzen dutana da behar dugula elgar zerbait egin zenta nik mintzatu nizegia denik gure, gure instituzioan erteko, behar dugu zerbait antolatu, behar dugu eh, nazional mainan zerbait eskiatu, kusteko, nola, elgarrekin, pentsatzen altitugu, behar da zerbait antolatu, elkarte horiek behar dira eh, obekio kontrolatu, ez dira hori gure gain, baina eh, nazional mainan behar dute uh, elkarte horiek obekio kontrolatu, ez da posible olako gauzak zentarala, nik ez dut soportatzen, zepertsatzen den hau jadanik bere bizian eh, eh, aski zailatasun ukan dute, eta ono eh, elkarte batzien sartuta, familiako sartuta, ono olako gauzak, bon, ez da, ez da, soportatzen gauzak. Mm. Gainera iduriz lehen sein alaketak, 2000 eta urtekoak dira, zuka adibidez orain arte, etzenuen horren berri izpirikukan. Eh? eh, Sekulan ez dugu deus jakin, nik uh, entzun dut eh, irratian, goiz batian, ebia goiz batian, ze pasatzen den, ahitian intzan, eta uh, enakin bate ze pasatzen den, zen, eta bon, telefonatu dut, uh, bizpailu... Eh, telefoko ukaldia emaititut, guzteko ze pasatzen zen, eh, nor zien jende horiek, eta ze pasatzen zen, nu, dero, gero jakindut ze pasatzen zen, baina ez, guk ezginakin jeus. Mhm. Bost uh, plenta pausatuak izan direla errandu prokuradoriak, baina omen, badirela gehiago, ez dakizuzuk gehiago, ez? Bate ez dakit. Eh, elkarte hori zautzen dut bere izena, badakit elkarte hori gure, eh, gure eh, hemen eskolarrien batira, behar nesan ere, batira famidakoi batzu, baina ono ez dira bate gure responsabilitatean, ez dira gure gain bate. Baina, bala, elkarte horrek behar du segurare untxakusi nola nahi din bere lana segitu edo ez. Diru laguntzak ukaiten dituzte, adibidez euh, département département nautique elkarte horiek? Ez, ez, ez la PJJ da, euh, la PJJ, la euh, le judiciaire, douté, euh, Emaiten, diende Gouk Bakarik, et dugu gambara badenetz, Familia familiako à dako, eta adibidez, aurrak balimatira erzibetziak l'a placé, badenetz hala, eta... Ben, e- bisitare, ba, zuen, ardura da. uri, da. eta hortik arat, fini. Eta bestia, bere, beste antolatzea, ez da gure gain bat ere. Uh, erraiten zinuena, sistemak badu problema bat, hori nola... Nik agapatzen dut, ba, ba. Nola konpondu behar da hori, eta aipatzen dugun elkarte, hunek zer bilakatu behar du zure iduriko. Olako elkartek zer bilakatu behar dute, eta zer egin behar da horiekin. Zenta, jende bolondresak badira ere fede honez ari direnak ahuren laguntzeko? Egia da. Baina uh, bolontate hona ebe somataldiz ez da aski. Nik hori dut pentsatzen. Zenta alaike, bolontate hona ebe somataldiz batira jende hon batzu gilean, eta somataldiz batira jende ezunak. Ordion, eh, enetako, uh, behar da gehiago kasuman behar hori siur da, behar tira jende horiek eh, entretien batzu eta behar tira untsa ezagutu, eh, behar tira kontrolatu, behar da eh, aur horiek behar tira gehiago entzun, ez dakit nola, nola, nola gauzak ateratu den, eh? se eta espero dut, aur batek mintzatu dela, zenta mintzatu behar da, olako, pas, olako gauzak pasatzen ziela, pasatzen diela, uh, enetako hasteko galdera da uh, olako elkarteak behar dutela behar dutenetz segitu. Hola lana egitea, zenta nik azteko, Uh, fe, mala, hein, pentsaketak egiten ditut, mainan pentsatzen in, bon, mintatu gira gure ikin, eta pentsatzen in, nola guk eh, egiten aldugun zerbait uh, eh, jortzeko adibidez nazional mainarat. Ba, eh, gure ministroari erran ze pasatzen den hemen, eta hori ez ministro, Adrientake, adrientake, bai. eta bon, usu gure departamendurat, entzuten ditu gauzak, eta anetako, hala, nahi berari hori eh, nahi dut egin, eh, berari mintzatu eta espikatzeko ze pasatzen den eta nola uh, zeit antolatzen aldin gehiago kontrola ezartzeko elkarte horiekin. Untsa da, mil esker, hanik trundai, argitasun guzi horiek emanik inkestak aintzina segitzen du egan bezala, menen sistemaz gehiago jakindu guzurekin, mil esker. Mil esker zuri pentsikea.